productado de electro el vento cae suno ne suffice crescas. Electra curento el vento cae sun radiado estas gravae colonoi por haltigi la varmigion de la tero ce plusso de 1,5 gis 2 gradoi Celsiuso. Sed ambau mond vaste ne crescas suffice rapide, tiom tio necessus raportas esploristoi en Vieno. Por pli rapida crescado, necessus pli grandai preso differenzoi inter renovigeblai cae fossiliai energii portantoi. Climat convenai technologioi estu pli accelatai, cae aliai estu pli impostatai, clarigas la esploristoi en faca giornalo teamo de la Centra Europa Universitato en Vieno, prilumigis en la sestec plei gravae por la productado de electro landoi, ciel tie disvolvigis la productado de electro el vento cae sun radiado. En tiui landoi estas cerpatai pli ol 95% de la terra electro. Se oni grafiche presentas la quanton da electro, tio estis productita dum la curo de la tempo, cie aperas so forma diagramo, ili clarigas. Unue, dum suffice longa tempo ocasas mal multe, tiam ocasas rapida cresco, gis la crescado de nove stagnas. Precipe ce vent energio, La malnovai EU landoi estis la unuai, kie la tiel productita electro amplexis almenau unu procenton de la intuta quanto. Exemple en Danlando en la jaro 1989, cae en Hispanio en 1999. Pli poste sequis la ricai industriae landoi, OECD, cae grandai soelae landoi kiel Indio, Brasilo, cae Mexicio. Ce electro el sun radiado, ocasis io simila, cun malfruo fruo de proximume unu iardeco. Post tiu comenza faso, sequas pli rapitigita crescado. Tio trafas exemple in Austrio ce vent energio. Seque estas atingata en la unuopae landoi stabila pli altigio, cun la plei altae iarae cresco pasioi. Tiwi tamen estas cun average 0,8% por vent energio, cae 0,6% por electro el sun energio, multe pli mal altae, ol laula climatae modeloi, ciui antau vidas varmigion de la tero tiu estos limitita je unu como quin, gis du gradoi Celsiuso. La esploristoi nome calculas plei ofte cun proximume la duobla, gis quinobla cresco, cun 1,3 procentoi cevent energio, cae cun 1,4, gis ec 3,3 procentoi da electro el sun radiado. Por atingi tion, necessus laula esploristoi tria feroi. En plei multae EU landoi, cie la crescado stagnas, oni devus de nove pli gin. Cie gi rapide crescas, oni pli longigu tiun crescofason, cae en landoi ciui ancora ne productas menci in quanto inda electro el suno cae vento, oni devus entute unue lanci la crescadon tio postulus precipe pli granda in preso differenzoin inter renovigeblai cae climato damagiai energii formoi, ili opinias. Al eblai mesuroi, ili nombras subvenzioin, impostadon de concurantai energii cae subtenon cela enretigo de la renovigebla energio.